Oda azalkarteko kideak beti goguan dien presa sortzailen laguntzea, jabarneko lantoki bermagia betek die, eta laguntza administratiboen tako antolatzen dien ateleiek arrakasta die. Aurten kuan erretretatik hui handien nausien gana juna hidia, hutsune bat senditzen baitie. Jean-Jacques Karikiri bord, Oda seko lehen dakaia. Zia komplikatuk dela zen bon, usu azken mementuan egiten die zen bon, enpresa bua ez usu erretreta hartuko dienez uh, hiutan hogei urteetan, hiuta roita bi hiu lau bost urteetan edo hola, dudan da, ordin usu eh, jabaki hartz, azken mementu hartzen dik. Eta hoi eh, mm, doludik zenta norbaiten atzamaiteko hola bapatin ez uh, duka ija. Sibioko enpresen egin gehi ordin beharren entzuteko eta ondotik harremanen sortzeko enpresa aha harzale nahiante kilan, hotx etxalten kasian ezagutzen eskatzen sistema gizako baten plantatzia lukiego guan.